บุ๊กทูยี่สิบเจ็ดอุตตชวิดีอุตตชวิดี ในโรงแรม การมาถึงซาสตุมโรชิ ชามุสลาซาสตุมโรชิ ชามุสลาคุณมีห้องว่างไหมคะ თავისუფალი ოთახი ხომ არ გაქვთ თავისუფალი ოთახი ხომ არ გაგვთ ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ ოთახი მაქვს დაჯავშნული ოთახი მაქვს დაჯავშნული ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ ჩემი გვარია მიულერი ჩემი გვარია მიულერი ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ ერთადგილიანი ოთახი მჭირდება ერთადგილიანი ოთახი მჭირდება ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ ორადგილიანი ოთახი მჭირდება ორადგილიანი ოთახი მჭირდება ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ რა ღირს ოთახი ერთი ღამით რა ღირს ოთახი ერთი ღამით ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ ოთახი მინდა აბაზანით ოთახი მინდა აბაზანით ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ ოთახი მინდა შხაპით ოთახი მინდა შხაპით ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ შეიძლება ოთახი ვნახო შეიძლება ოთახი ვნახო ที่นี่มีโรงรถไหมคะ არის აქ ავტოსადგომი არის აქ ავტოსადგომი ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ არის აქ სეიფი არის აქ სეიფი ที่นี่มีเครื่องแฟกซ์ไหมคะ არის აქ ფაქსი არის აქ ფაქსი ดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ კარგით ავიღებ ამ ოთახს კარგით ავიღებ ამ ოთახს นี่กุญแจห้องค่ะ აი გასაღები აი გასაღები นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ აი ჩემი ბარგი აი ჩემი ბარგი บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ რომელ საათზეა საუზმე რომელ საათზეა საუზმე บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ რომელ საათზეა სადილი რომელ საათზეა სადილი บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ რომელ საათზეა ვახშამი რომელ საათზეა ვახშამი